kebuka wibatse mutegetsi kebuka wibaze nimba ibyo wiyemeje kurangura bitabaye amasigara cyicaro nawe we munyagihugu kebuka wibaze ntiwigire sinda bibaza mu ruhara rwawe rwo gucungera ko ibyo leta yiyemeje birangura ku neza yawe kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashyikirizwa na radiyo isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze bakunzi muri komutegabiri ibiganiro bya radio isanganiro no umwanya w'ikiganiro kebuka wibaze Radio isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza kiritoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe uno munsi muri kebuka wibaze turabira hamwe uko abafunzwe bokingirwa muri rusangi ni nyuma yaho kugenekerezo rya kigarama mu bucagucagu igice kitari gito cibohero rikuru rya gitega cahiye abafungwa 38 barahasiga ubuzima bandi 69 barakomereka nkuko ibiharuro bishikirizwa na leta ibivuga. kuri micro kebuka bibazo no Musi ni medar niyo nkuru reka nongere kebuka wibaze mutegetsi mu ibohero rikuru rya Gitega uwo muriro wononye bitari bike murazi neza ko ngahaye hasanzwe hari abapfungwa batari bake bashyika igihumbi n'amajana atanu bapfungiwe ngaha tumaze kumva ico cago cadutse tuhaciye tuzana n'abashikiranganji ngo tubanze dushike duhoze abashoboye kurokoka tubanze tubafate mu mugongo tubanze tubahe ijambo ry'ihumbura yuko ari gisida case twakimenye ama ico gisida nta n'ikindi cavuye ko mu matohoza ikakurikiranwa biragaragara yuko byavuye kuri twatu tumwe twita installation anarchique bagende barakwega umajana akasinga iwe wundi ajana hirya no hino kubera bashaje izo telefone cabiyo dutara hirya no hino ama n'inzu murane zari kiza vuba cyane amariho cumbisita keza kiraduka iyo saa kumi eh, muri abashikiranganji rero twaciye tuzanana nuko ari bo nyene bateza kwibangukanamo mbere ivyononekaye rero nkuko mubibajije kuri abo bantu igihumbi n'amajana atanu bari bapfunzwe mirongo itatu n'umunani bose bitabye imana muri abo mirongo itatu n'umunani bitabye imana icumi na babiri bitabye imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakaba nyine basohoka hanyuma mirongo ibiri na batandatu nabo bapfuye kubera ubushe ama kandi mirongo itandatu n'icenda nibo bakomeretse cane tubagombeho tubone akanya ko gukengurukira cyane gose abo bose bagize ico bamara kugira ngo bace bazana n'ingorane n'ingoga uramambira ari bijya bya kizimyamyoto kuko nubwo byashitse mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu igihumbi n'amajana atanu babuganiye ngaho bintu bikaduka ijoro giturumbuka dega zikaba arizo mwumvise hariho umwanya wo gukengurukira umukama kuko vyashobora kuba bigusumba ariko dukengurukira umukama ko byabaye ko byabaye ubu rero igisigaye nuca turaba ibyihutiye byoca bikogwa muri ntabariza ishyirahamwe riharanira agateka k'abafungwa n'imiryango yabo basaba ko leta yosanura amabohero muri rusange ariko kandi ngo na regidezo yosuzuma ahantu hose hahurikiramwo abantu benshi nk'amashure amakambi n'ahandi kugira amasanganya avuye ku muyaga nkuba arangire burundu Jean Marie Nshimirimana atwara ishiramwe ntabariza leta ntinyarutse isanure amabohero yose yo mu burundi kuko isanganya ryaraye igitega ritubera icigwa ko mu yandi mabohero nabyo nyene bishobora kwaduka mugabo mu by'ukuri tukavuga tuti leta nayo nyene ntibyavuye kuri yo ariko tugasaba yuko hoba ubukerebutsi bwa regidezo mu kuraba iyo miyaga nkuba kuko bibaye ibohero rya gitega ibyo bintu bataravye imiyaga nkuba no mu marise vyo kwaduka cyangwa mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ni kuvuga ko nshatse kuvuga ahantu haba hegeraniye abantu benshi rero iby'ukuri ntitwokwizeza abantu yuko abantu bamerewe neza yaba babuze birumvikana birateye ubwoba inzu iyo umuntu umwe yahiriyemo birateye ubwoba ariko tube turaretse ahantu hari hari igihumbi n'amajana atanu murumva na mwebwe ko biteye ubwoba n'umubabaro twateye akama abanyororo ubwabo nabone bari mu mabohero bamenye ko bijya bisanzwe bijya insitarasiyo regide zisanzwe yarakoze ntibareke kuyivironga kuko kuba nko gukoza agati mu ntozi agati rero gakojeje mu ntozi ni ngombwa izo izo ntozi zice zigira ishavu zijyane rero twarabibonye ko bavuga yuko byaturutse ku bwinshi bw'abo bantu nyene bamwe bagashaka kwiha umuyaga nkuba ushaka kujana kuri bya bitanda bimwe mu bigerekeranye munsi ko hataba habona ivyo navyo bigaca biteza iryo sanganya burya ikindi twabonye muraza ajya amatibe kenshi kugira bayasige ijya penture baravanga na peteroli ibyo byose mukaba mwumva ko ari ubumara twebwe rero tuvuga tuti tugiye kurondera abahinga mu byukuri bazofasha kugira inyubako inyubako zijyanye n'ibyo kurindiramo abanyororo zigende neza kubiyumvira ko umucanwa wadutse mu ibohero rikuru rya gitega woba wakijwe n'umuntu ibyo bita insandi criminel umushingwamanza fabiano segatwa amenyesha ko amatohoza yobandanya kugira hamenyekane koko icyo uwo muriro wavuye ko ubwa mbere iyo umuntu abonye isanganya ntashoka avuga yuko ari umuntu yaturiye inzu kuko isanganya irenganyira rava kuri byinshi n'umuyaga nkuba urashobora gutuma inzu isha mugabo ico ndicobuza yuko baguma bagira amatohoza kugira ngo barabe koko yuko iryo sanganya ryavuye kutamenya kutafata ingingo zishemeye ku bintu bishaje canke vyatumye hariho umuntu yoba yarakije uwo mucanwa ivyo rero byose naho bavuze gutyo ntibibuza yuko amatohoza abandanya kugira ngo bamenye neza ico uwo muriro wavuye ko noneho n'ivyo bavuga ngo muyaga nkuba yego birashoboka mugabo bategerezwa navyo nyene kumenya aho waturutse yo kurusirikwi yaturutse hehe bakabona yuko koko ari kurusirikwi canke atari kurusirikwi mugabo bagitangura ntawoca avuga ngo bahaturiye utazi n'uwahaturiye uwo ari uraheze rero ukagenda buhoro buhoro ubu ni mugabo ejo bamaze gutohoza harashobora kwaduka ibindi bintu biboneka neza cyane byerekana yuko atari isanganya risanzwe ari isanganya ryatumwe n'abantu ibyo rero mugabo ni nk'uko twavuga yuko hataragera kuko itohoza bujya rirafata igihe kitari gito hari n'igihe bashobora kwitura ku bahinga bazi neza ibyo bintu by'amasanganya hanyuma bakaheza bakabaha umuco ahubwo ikintu bato icyohutira kuvuga ubu nuko uko ryoba ari isanganya uno munsi turi ko turabira hamwe ibijyanye no gukingira umufungwa aho ari hose ni nyuma y'umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya gitega ubuzima bw'abantu burahasigara umufungwa rero ngo ategerezwa gufatwa nk'umuntu uwo ari we wese agateka kiwe kakubahirizwa n'ubwo aba ari mu munyororo ibyo ntibishyikirizwa n'umushingwamanza fabiano segatwa umufungwa akwiye gufatwa nk'uwundi muntu wese w'umunyagihugu ari mu ngorane kuko burya umufungwa naho yoba yarakatiwe keretse ubuhoho nibaza yuko benshi mu bagize isanganya batari bwakatigwe nawe yoba yarakatiwe aguma ari umuntu kandi baguma bamufata nk'umuntu ni ukuvuga rero agateka kiwe karubahirizwa ega igihano yakoze ategezwa kugikora icyo gihano nacyo ni gupfungwa mugabo agapfungwa hisunzwe amategeko kandi agapfungwa agateka kiwe kazina muntu kubahirijwe aho ikibazo umuntu yibaza cyane cyane ni gute umufungwa yokingirwa turetse gasaba ku mategeko ariko agakingirwa no mu bindi byose nshatse kuvuga inyubakwa n'izindi tudafatiye gusa aho igitega no mu bundi busho turabye ibyo bintu byabaye igitega birababaje koko mugabo ni agisida nk'izindi je nibaza ko ari agisida nk'izindi mugabo barashobora kugira amatohoza kugira ngo barabe yuko atari agisida nk'izindi mugabo gushika ubu bavuga yuko eh, ari agisida nk'izindi ni ukuvuga rero bategerezwa aho bashize abanyororo bategerezwa kwakingira cyane cyane narijya haba hariyo abantu benshi kugira ngo nk'amasanganya nk'ayo ndabe kandi murabona yuko na leta yaciye ifata iya mbere kugira ngo ihoze amarira y'abo bantu kandi abasigaye baciye babaha aho bashobora gukika umusaya noneho na leta yavuze yuko izo nyubakwa zisanugwe neza kugira ngo ayo masanganya ntazasubire kuba mu biro by'umukuru w'igihugu bamenyesha ko hagiye kubakwa amabohero ya kijambere kugira ntihagire amasanganya kubandanya benayo yosubira kwibonekeza Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kibazo cabaye mu ntara ya Gitega aho uh, abagizi ba nabi binjiye muri sentare y'intango bakiba amadosiye bakanaturira kugira bazimanganye imanza zimwe na zimwe baravuze kandi n'ibijanye eh, n'ibohero ry'igitega ryahihe hakagira abantu bapfa n'abakomereka hakaba hagiye kuzoboneka ingingo zo kugira ngo ivyo bintu bize bisubire no kuvuga kubaka amabohero akwije bya ngombwa ku buhinga bwa no nanone hamwe no kugira ngo haboneke amazu amasentara akoreramo ameze neza abantu badashobora kwinjiramo ngo bayonone uko bishakiye hari n'ikindi kica kijyana n'uko amabohero yo mu burundi harimo abantu benshi bafunzwe mu byo bategereza kuzorondera hakaba harimo kugira ngo barabe yuko batogabanya abantu bari mu gasho hamwe basanze hari nk'aba bafise amakosa matonye bakaraba ibindi bihano babaha mugabo batagiye mu gasho nyinshi bari mukuru w'igihugu akaba yasabye indongozi zose zo mu nyabone zari zihari yuko bogerageza bakagarura icyizere mu bene gihugu kugira ngo abene gihugu batahure neza yuko bari kumwe eh, n'indongozi ikindi nacyo ni uko umuntu yogerageza akagwanya akarenganya kuko hari nk'igihe usanga umuntu yafunzwe azira ubusa baza kuraba urubanza bagasanga mu by'ukuri eh, ntiyarakwiye ko yarafunzwe cyangwa yarahanywe ubu rero ikintu nyacibara mukuru w'igihugu yasabye yasabye yuko icyo cyizere cyo haba koko mu kurangiza kino kiganiro kebuka wibaze kuri uno munsi umushingwamanza Fabiano Segatwa asaba ubutungane kutihutira gushyira abantu mu ibohero ariko nyabuna habanze amatoza amabohero ngo yari akwiye kujamwo uwamaze kwagirwa n’icyaha kuko ngo nta tegeko rivuga ko umuntu ategerezwa kuburana ari mu munyororo umushingwamanza fabiano segatwa iyo upfunze umuntu uheze ukamufungira ahantu hashobora kuba heza mugabo urabona ubukene turimwo amabohero nk'uko bose babivuze arimwo abantu benshi cyane icyo kwihutirwa cyane kuko urabona nko muri abo bagize isanganya hari ngo nk'abo boba baramaze kwezeza mugabo ugasanga bagumye mu munyororo ku mbo n'iyi n'iriya ibyo rero byobabaza cyane kugira ngo umuntu yarejejwe agume mu munyororo gushika aho n'isanganya rimusangaho agahava basi gusiga ubuzima ikindi cyihutirwa cyane nuko abantu batoza barihutira kugira ngo bace bashyira abantu mu munyororo nicyo gituma bujya iminyororo yuzuye kubera iki kumenga mu burundi umuntu wese barikora bamukurikirana ku cyaha icya mbere ni ukumupfunga oya ubwa mbere ni kugira amatohoza ukaraba yuko uwo muntu koko icyo kintu uri kuramwagiriza hari ibyemeza cyane yuko yoba yaragikoze ukamufata ufise ibyemeza nko mu bindi bihugu iyo umuntu yafashwe nk'uko hanyuma sentari ikamweza leta iramushumbusha kuko baca bavuga yuko habaye ugusamara kw'abashikiriza amanza uko gusamara rero ubu rero ni kunini cyane kuko abantu baramara imyaka bataraburana bataraje imbere ya sentare barindiriye gusa yuko baje imbere ya sentare kubona umucamanza hariho n'abantu usanga bapfungwa imyaka myinshi ku bintu bidafashe kubona umuntu upfunga imyaka ibiri ngo yara batukanye ntiwumva yuko ari indenzarugero kandi uwo muntu akamara nk'umwaka imyaka ibiri ataraburana kubera igitutsi nk'ibyo bintu rero ni nk'ibyo umuntu yokwiga kugira ngo amabohero hajemo abantu nyine bategerezwa kujayo abadategerezwa kujayo bakaguma hanze kuko nta tegeko na rimwe rivuga yuko umuntu ategerezwa kuburana ari mu munyororo arashobora kuburana ava muhira hanyuma icyaha cyamwagira bakamufata bakamupfunga mugabo ubu babafunga kugira ngo babe baratohoza suko bigenda umuntu urabanza ugatohoza hanyuma wabona icyaha kiramwagiriye ukamupfunga mugabo ntubanza kumupfunga kugira ngo uje gutohoza aho rero niho amabohero arunze abantu bakiriko ko baratohoza hanyuma haheze umwaka haheze ngo ngo ureze genda ureze kandi ntugumushumbusha ntumushumbushije ibyo rero by’ukuzuza amabohero nibyo byategerezwa kujya imbere kugira ngo naho bo kubaka izindi nyubakwa ntiboshobora kubaka inyubakwa z'umurengera nta buryo buriho mugabo ngabo yaba hagenda mu munyororo abategerezwa kujayo hogiye bake izo nyubakwa nazo zikubakwa kugira ngo ibintu bije mu buryo bubaka inyubakwa nyine zibereye kujamo abantu bagafungwa mugabo ntihagire amasanganya nk'ayo abaho ni na hano nce ndangiriza kebuka wibaze kuri uno munsi shimire wowe wadukurikiye shimire n'abagize icyo baterera muri kino kiganiro kebuka wibaze cy'uno musi mwari mwagiteguriwe nanjye meda niyo nkuru nimugire aho muba mwubahwe iteka n'iterambere rirame mu byanyu no mu banyu naho ubutaha muhejeje kumviriza